Першыя дні мае тут поўна былі непарадку і клапатлівасці. Нікога знаёмага тут у мяне няма, Дык пакуль я знайшоў, дзе прыпыніцца сабе, хоць да часу, Дык вельмі давялося клопату ўжыць. Застанавіўся я ў агульным памяшканні для студэнтаў Энска інстытута, жыў там некалькі дзён, а цяпер перабраўся на кватэру вельмі добрую адно што цесную. Это пярэдні пакойчык малюсенькі у нейкім белым казённым доме. Праз яго праходзілі з параднага ходу ў дом. Цяпер парадны ход забіты наглуха і пакойчык заставаўся без патрэбы кватаранты зрабілі там былі клеці для сябе. Я наняў яго за вельмі малую цану. Добра. Ён мае чатыры крокі ў шыркі і 5 у даўжкі. Цяпер узяўся ўжо за работу. Цэлымі днямі сяджу бібліятэцым, за зіму думаю скончыць працу, а тады, А тады не будзе ніякае перашкоды залічыцца зноў у студэнты. Цяпер я ў адным месцы стараўся наконт работы. Вельмі можа быць, што дастану яе. Тады можна будзе зарабляць у месяц рублёў 40, а то можа і 50. А яшчэ ў другім месцы ўжо маю работу на рублёў 10-15 у месяц. Дык тады можна будзе і табе прыехаць. Я ж ведаю, што ты не з раскошы і можаш і з недастаткамі мірыцца. Всё ж таки добра, што я паехаў. Памятаеш, як я хістаўся. Ды я боем мелі думкі, што не трэба мне кідаць гатовыя службы больш-менш спакойнага жыцця і нават забяспечанасці матэрыяльнай але нешта не дае мне ўсё спакою цягне мяне і добра зусім добра што перамог ты страшныя думкі паехаў Праўда што той ліст быў нейкім як ты пісала сталы настрой быў гэтакі узнятасць настрою імчанне думак это не часта бывае са мною. Дык напішы мне, як ты думаеш пра тое, каб прыехаць табе сюды. Пражывём, Мо і не прыйдзецца табе і сядзець у бацькоў да вясны. Вельмі гэта добра будзе, калі усялякія <laughs> там гаворкі пайшлі. Я ведаю, што табе прыкра ад гэтых гаворак калі ўсё аформіцца добра і калі ты будзеш згодна прыехаць, дык я напишу табе, калі выязджаць у які дзень, каб мог тады спаткаць цябе на вакзале. А то ты прыедзеш <laughs> і не ведаць між куды падацца. Яшчэ наконт грошай на дарогу. Мусіць давядзецца табе попрасіць іх у таты, бо ў мяне мусіць не хопіць але гэта яшчэ невядома тады буду бачыць можа тату будзе і непрыемна бо яму ж нагаварылі былі ды ён і сам думаў што я вельмі многа зарабляю я ж сам чуў гаворкі што ты за мяне пайшла панаваць неяк усё вспамінаецца цяпер думаецца пра ўсё гэта Я твае лісты ўсе атрымаў. Падабаецца мне, як ты пішаш зусім не гэтак як звычайно гаворыш паводле лістоў нейкай іншай здаешся вельмі сталай разважлівай а ты ж усяго і ёсць моя малюсенькая ганулька гануся пішы ты Я думаю, што неўзабаве убачымся. Калі прыедзеш, дык зіму і лета яшчэ тую зіму давядзецца жыць тут, а тады на практыку буду выязджаць. Але да гэтага яшчэ далёка і многа раздумаць над гэтым не буду. Неўзабаве зноў чакай ліста, буду пісаць часта. Цяпер вечар. Кагадзе прыйшоў, змёрз і грэюся. Тут халады бывай здорово 20 снежня Андрей у